Akidenin tanımını akideyi tanım yaptıktan sonra dedik ki İslam'da inanması gereken şeyleri akide tanımlamışlar başka ne vermişler İslam akidesi ne tevhid onu da anlattık sonra akide ile tevhid arasındaki farkı onlara değindik sonra dedik ki bir de akide usulü din de demişler usulü din de demiş onu anlattık neden akide usulü din demişler aralarındaki bağlantıyı münasebeti anlattık e, sonra yine İslam akidesine sünnet demişler neden sünnet bunlar İslam'ın anısını anlattık akideyle münasebetini anlattık sonra dedik ki e, başka ne için vermişler bu akideye dedik fıkılet vermişler fıkılet ne demek onu anlattık neden akide fıkıletler için vermişler aramdaki münasebetini anlattık sonra dedik ki bu akideyi taşıyanlar bu akideyi akide olarak edinenlere e, verilen isimler zikr-i sünnet ve cemaat bunu anlattık sonra şeref salih konuşalım bunu anlattık sonra ki ehl şimdi inşallah tevhidden faydalara devam eden faydalar şimdi diyoruz ki bak İslam dininde İslam akidesinde bizim delil olarak hüccetimiz nedir? Tamam. Diyor ki İslam akidesinin master olarak sadece iki master var Başka başlıyorlar Kur'an ve sünnet İslam akidesinin iki master var Kur'an ve sünnet tavsiyle gittiğinde üç master var o da icma icma da ancak delille olacağı için tamam mı? Ee, Kur'an sünnetlerini yeter tavsillendirdiğimizde istersen icma çıkıyor İbn-i Teymiye çeşitli yerlerde icma önemlidir icma ancak delille olacağı için sadece Kur'an sünnet edeceğiz ancak Allahu alem bilim Allah'ın kazanı tavrını takip etmek lazım şu an yaşadığımız dönemde devamlı bir üçüncü mahalleri zikredilmiş icmalı neden çünkü e, gaflet, gaflet ehli e, yaşadığımız hayatta şu an piyasada olduğu için tamam mı? E, icmayı da zikredilmiş kaçınmaz şimdi e, şöyle bir soru gelebilir akla eğer icma delille olursa neden icma diye ayrılmışlar geçmişte cevabı çok basit neden çünkü şu anda hangi fırkalar delil olmuyor Kur'an sünnet var mı bir fırka herkesin yok ama iki hata var ya getirdikleri delil zayıf ya da getirdikleri delil sahih ama o delilden anladıkları zayıf bunun böyle olunca öyle sünnetler cemaat icmayı nesliğinin önemi burada çıkıyor nedir? O yüzden herhangi bir fırka, herhangi bir insan, herhangi bir şahıs, grup günümüzde veya geçmişte herhangi bir görüş ortaya atarlar bu görüş İslam'ın herhangi yani İslam adına herhangi bir görüş olabilir akideyle alakalı ama bu selefin icmasına tersi öyle sünnetin icmasına tersi istersen adam bin tane deli getirsin hepsi boş yani bir tane ayet bin tane hadis getirsin hepsi boş işte böyle ayrımanın böyle bir fayda var o yüzden icma bu noktada hüccetliğinin faydası burada tamam çünkü geçmişin anlamadığını, selefin icmasını anlamadığını başka kimse anlayamaz yani koskoca bir selef ümmeti ehl-i sünnet vel cemaat tek bir mevzuda da olsa haktan mahrumiyeti diye hakkı anlamaktan mahrum olma diye bir şey söz konusu olamaz ebeden tamam mı? biter buraya yakalamış bu buraya yakalayacaksın bu bizim en temel esaslarımızdan bir tanesi en temel esaslarımızdan bir tanesi öyle sünnetten bile bunu hala fıkralanmış yıllarca kitap sünnet demesine rağmen hala bunu anlayamamış insanlar var tamam mı? o yüzden burası çok önemli ve bunu anlayamamak çok büyük bir şey basit bir şey değil çok büyük bir şey çok büyük bir eksiklik selefin icması mümkün yücektir icma ancak delille olur şöyle bir itiraz olamaz icma delille ise neden o zaman icma yücektir böyle diyenebilir ki sen tut bunu ümmete önerer soruyu ümmeti karşına al öner kıyadı sayesinde varsa bütün alimleri al 1400 senede icma icma diyen selef alimlerinin karşına al onlara sor diyen soruyu dedik ama anlama babından soruyu yöneltiyorsan biz sana böyle deriz dedik tabii ki delil olabilir ama burada bir tabii ki delil olur icma ama şurada bir şey var bazen o delil çok ince bir istimbat noktası vardır delillerden oradan olmuştur avam onu anlayamaz o zaman işte bak burada icma ediyor sen icmayı alırsın iki sen e, bir sürü nas görmüşsündür zahiri beyazdır diyor ama selef ona silah siyahtır diyorlar orada icma devreye giriyor o zaman selefin dediğin var istediğin kadar delilin olsun seleften bir kavlin yoksa o görüşün batıldır mesela bugün birisi çıktı tamam herhangi bir insan çıktı dedi ki mesela ne örnek verebiliriz çıktı dedi ki namaz hiç tamam mı sen istediği kadar belli gelirsin onun belliğine bakma ihtiyacı hissetmeyeceksin şu baktı acaba hakkını noktasında hissetmeyeceksin otomatikman batılığına gitmeyeceksin beş vakit icmaen olduğunu gösterdim bir insan geldi ki namazları özellikle cemli etme diye bir olay var hemen otomatikmen batıl olduğunu söylüyorsunuz delillerine bakın hiç ölene kadar delillerine bakmayabilirsin yarın öbür karşılaştığın zaman da reddedeceksin yarın öbür karşılaştığın zaman da reddedeceksin o delilleri delilin kendisini değil delilden istimbar olan şey reddedeceksin delil sadece Allah için ama yanlış anlaşılmıştır diye direkt hükmedecek İstersen sen öyle anla Yine de kendi aklını çok açıksın Tamam işte o yüzden icmanın böyle e, etkin bir e, konumu var Tamam mı? Ödüle işaretle şimdi Bugün herhangi bir şifretiz Allah'ın kelamı sesi hastır ki ehli sünnet öyle diyor bir çıksa buna muhalefet edeceğiz bölüme bakmana gerek yok direkt batıl buna muhalefet bir zikâtesi ki Allah e, arşın üzerinde bildirir delillerine bakmana gerek yok direkt icmayı biliyorsun direkt hükmedeceksin adamın kavmini bahsediyorum bir zikâtı dedi ki e, bir zikâtı dedi ki işte abdestin namaz olmuş hemen direkt hükmedeceksin işte ellerine bak acaba bu adamın delilini getirse ne olacak denecek misin arada işgal bırak işte sadece Kur'an sünneti icmadan ayırmanın tehlikesi burada demek ki o zaman bir insan e, ümmete muhayere ediyorsa acaba acaba payı var mı diye bir pay bırakmışsın demek olur bu da mantıklı böyle bir pay yok la teşremi o ümmeti ala dalaletim demiş benim ümmetim dalalet üzere icma etmiş yani demek ki ümmet bir mevzuda icma etmiş ama hak üzerine icma edilmiş anladın mı? buraya mı? o yüzden e, üçüncü mastar icma bu tavsiyeyle gittiğin zaman dersin aslen ikidir Kur'an tam mastar olarak aslında İmam ve Hakim mesela ne diyor ki ehli sünnet itikadlarında onların e, döndükleri şey kitap sünnet İmam ve Hakim İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki Allah'ın diyor en azim en büyük nimet olarak verdikleri ehli sünnete nimet olarak verdiği şeylerden bir tanesi de onları kitaplı sünnetle korumak şimdi tabi bu anlatacağımız siyahta şunu da zikretmek uygun olur aklın dindeki yerinedir bu önemli tamam aklın dindeki yerinedir diyorlar sen bunu ben anlattıktan sonra yani şimdi diyor ki Allah Azze ve Celle insanın akıl nimeti vermiş bu büyük bir ve onu birçok canlı türünden ayırt etmiş akıllandıkça bir özellik bir ayrıcalık olmuştur onlar için insanlar için birçok şeyden birçok yaratılmış şey şeyden ayırt edici bir özelliktir tamam öncelikle bunu bileceğiz ve bu akıl insanı teklif derecesine teklif yani akıl insanı teklif derecelerinden geçirir yani mükellef kılınma derecelerinden yani nedir mesela mecnun mükellef değildir tamam mı o zaman diyor ki akıl Allah Azze ve Celle'nin insana bahşetmiş olduğu en büyük nimetler arasında da budur iki akıl insanın teklife girmesine teklife girmesine sebep olan şeylerden bir tanesi yani insan mükellef olur aklı, aklı başında olan insan tamam mı? mükelleflik var onda diğer şartlar hariç tamam mükelleflik var onda yani ne deli mükellef değildir yani bu sefer deli değildir bu fi bu fi al kalemi anlaşılır kalem üç kişiden kaldırılmıştır bunlardan bir tanesi de deliden ta ki aklınca yapılır tamam mı? evet ve ee, işte bu akıl insanın şer'i ilahi hitabın anlamasına da sebeptir bak şimdi akıl nimet olması diyemem senin mükellef kılması diyemem sana, e, sana yöneltilen bu şer'i ilahi şeyleri anlamına sebeptir akşam da akılsız insan anlamaz tamam ve diyoruz ki Allahu Alem hiçbir akide yoktur ki İslam akidesi kadar insanın aklına ihtiram insanın aklına önemler insanın aklına ihtiram eden bir akidedir insanın aklına mal edendir neyde? akide nafslarını anlamında çünkü aklı olmayan bir insan akide nafslarını anlamında bu Allah Azze ve Celle'nin birçok ayetinde açıklanır Allah Azze ve Celle aklı olmuştur ve değerinin yüceliğini söylemiştir ve bunun e, bunun gidişatında işte nazar etmemizi, tefekkür etmemizi, tedebbür etmemizi tamam mı teemmül etmemiz gerekiyor bunların hepsi yakındır birbirine manada her ne kadar da müteradif olmasa da müteradiftir yani eş anlamlı olmasa da yakındır Allah tedebbür edin diyor teemmül edin diyor tefekkür edin diyor nazar edin diyor vesaire bunların hepsi birbirine yakındır evet, tamam mı? ancak bak şimdi burada çok önemli bir nokta var şimdi aklın son noktası olunca aklın son noktası olunca ve aklın bir bitiş sınırı olunca ki şöyle bir soru sorsun şu an sen şöyle bir e, insan düşünebilir misin aklın, aklın bir sınırı olmayacak e, aklın bir sınırı yok sonsuzluğu düşünebilir yani düş, düşüneceği her şeyi idrak edebilir diyen bir insan biliyor musun böyle bir insan olamaz aksi halde çok basit böyle bir insan olsa dedi ki şey mesela en basitinden mesela deriz ki işte e, cenab ruhu akl, aklını anlat nasıl anlatacak değil mi? Allah'ın inişinin keyfiyetini bize anlat nasıl anlatacak böyle diyen, diyen bir insan olmaz böyle diyen bir insan akıllı insan olmaz o mecnundur o bizim muhatabımız bir zaten şimdi bak şimdi o yüzden diyoruz ki Allah Kur'an'da teemmül etmemizi tedebbür etmemizi tefekkür etmemizi ve nazar etmemizi istiyor ancak bütün akıl ehlinin aklı başında akıl sahibi bütün insan olmanın ittifakıyla aklın bir sınırı vardır tamam akıl akletmesini istediği akletmeyi istediği her şeyi akıl, akıl edemez akıl akletmeyi istediği her şeyi akıl edemez bir sınırı vardır ve bir bitiş noktası vardır aslında bunun da bütün akıl ehli bunda ittifak etmişler değil mi? şu an bile 14 sene geçmesine rağmen dünyada şu anda müşahede ettiğimiz şeyler arasında bile mahiyetini aklımızla çözemediğimiz milyonlarca şey var tamam mı? alamadı şimdi durum böyle olunca Allah azze ve celle diyor ki bak bu önemli bir kaydı edilen şeyi Allah Azze ve Celle tüm talep edilen şeyi öğrenmek için akla bir yol bahşetmiştir bak tekrarlıyorum bütün insan oğlunun icmasıyla bütün akıllı ehlinin ittifakıyla akıl ehlinin ittifakıyla aklın belli bir sınırı olunca ve belli bir yani bir yerde bütün biteceği belli olunca ki bu belli, böyle zaten belli. tamam mı? böyle olunca diyor ki Allah talep edilen bütün her şeyi talep edilen bütün her şeyi idrak etmek için bir yol açmıştır Allah tamam bütün her şey bütün her şey ha Kur'an'ın bazı şeyleri anlamak için yol açmışlar ama bütün her şeyi anlamak için bir yol koymamıştır yani kaderi olarak da kevni, yani kevni olarak da şer'i olarak da bir yol koymamıştır Allah tamam mı? Allah gerek şer'i olarak gerek kaderi olarak böyle bir yol bahşetmemiştir insanlara bütün her şeyi akıllarıyla anlamak bunu bütün akıl ehli ittifak etmiş hatta aklı Kur'an sünnetin önüne geçirenler dahi bunda ittifak etmişlerdir akıl her şeyi anlayamayacak bak şimdi bunu yakaladığın zaman bütün aslında akıl nakıl çatışması mevzularındaki bütün e, akıl mevzu burada bitiyor şey aslında bütün çizgisi ne demek bak şimdi Şimdi bütün akıl ehline göre akılın belli bir sınırı var mı var peki bütün akıl ehline göre Allah tamam mı Allah aklın her şeyi talep edilen her şeyi veya talep edilmeyen olsun talep edilen olsun her şeyi anlamak için bir yol açmamıştır Allah tamam mı? aksini iddia edene bir sürü şey söyleriz aklıyla anlatması lazım ki anlatamayacak tamam mı? şimdi durum böyle olunca bak şimdi durum böyle olunca diyoruz ki bu ayrıyetten şuna delalettir madem ki akıl her şeyi idrak etmeye aciz o zaman doğal olarak da akidevi birçok mevzu veya bir kısım mevzu akıl edemeyecektir akıl birçok mevzu akledemeyecektir anlayamayacaktır müstakil olarak tamam mı? müstakil olarak anlayamayacaktır çünkü diyor ki eğer akıl e, pardon diyor ki akıl akideyi bazı mevzuları anlamak için anlaması için bilakis şer'i olan vahye ihtiyacı mesela şimdi örnek verelim Allah'ın iki tane sıfatına örnek verelim buradan yola çıkalım şimdi bazı akidede akli mevzular var ki hiç Allah vahiy indirmeseydi de biz onu bilirdik dikkat edin bazı akli mevzular vardır ki Allah hiç hakkında bir burhan, bir delil ne Kur'an'dan ne sünnetten bir delil indirmeseydi de biz onu sadece ve sadece müstakil aklımızla onu bilebiliriz. mesela Allah'ın var olduğunu bilmemiz gerekir. hiç Allah tamam mı bir ayet veya bir hadis tamam bir ayet veya sünnetten bir şey indirmiş olmasa dahi tamam mı? biz Allah'ın var olduğunu biliriz veya Allah hiçbir zaman benim ilimim vardır ne Kur'an'da ne sünnette bunu beyan etmeseydi dahi biz Allah'ın ilminin olduğunu bilirdik yine hiç ben görürüm demeseydi Allah'ın göreceğini bilirdik bak şimdi bir tane örnek iki tane örnek vereceksiniz ama önemli değil şimdi o zaman bu verdiğim üç tane örnek misal, işte Allah'ın duyması var olması e, bilmesi ve görmesi işte dört tane her bu verdiğim örneklerde bu verdiğim örnekler ne dedim yani açılı, açılı bazı mevzular var ki Allah hiç onların hakkında bir nas indirmeseydi de akıl müstakil olarak onları idrak edemez ama akideli bazı mevzular da vardır ki kesinlikle ve kesinlikle Allah bildirmese yeryüzündeki bütün insanlar oturup düşünse yine onu bilemez neden? bak şimdi en başlayalım şimdi Allah e, Nebi Sallallahu hadise ne buyuruyor Allah hakkında diyor ki Allah gecenin üçte birinde son üçte birinde dünya semasına iner şimdi bu Allah'ın yüzü sıfatıyla alakalı yani inme sıfatı şimdi sen bunun hakkında bir nasıl inmeseydin değil mi? sen bunun hakkında bir nasıl inmeseydin nereden bileceksin Allah gecenin üçte birinde dünya semasını iniyor değil mi? nereden bileceksin? bilebilir misin? yine Allah, Allah cehenneme, cehennemin üzerine ayağını koyar cehenneme temas etmeksizin ve cehennem onun ayak kısmından hiçbir şey kuşatmaksızın ayağını cehennemin üzerine koyar tamam mı şimdi bu akide bilmiyoruz hiç Allah bunu Nebi Sassal'ın diliyle bildirmeseydi bize biz bunu aklen idrak edebilir miydik? bak şimdi idrak edemedim nereden bildin Allah cehenneme ayağını koyar tamam mı cehennem der ki her min nezit her min nezit yok mu ziyade Allah e, cehenneme ayağını koyacak sonra cehennem gülüyecek birbirine gelecek sonra boşluk kalmayacak vesaire bilmem ne nereden bilecek bunları yani bak şimdi o zaman aklın aklının önüne geçenlere sorarız yani eğer akılla nasıl çatışırsa yani e, nakilden kastımız Kur'an başında akıl ve nakil çatışırsa biz aklı öne alırız diyenlere soruyoruz siz aklınızla bütün akideyi ne mevzuları idrak edebiliyor musunuz? edemiyorlar etselerdi şunu söylerdik hiç nasıl olmazsa Allah'ın gecenin son serinde dünya temasını ineceğini bilebilir mi? bilemez cehennemin üzerine ayağını koyacağını biliyor musun? bilemezsin şimdi otomatikten şunun ispatı gerçekleşti mi dinde bazı akideli mevzular var ki akıllı idrak edemeyiz bunu ispatladıktan sonra diyoruz ki aklın acizi ortada mı? ortada tamam mı? peki Allah'ın nas olarak indirdiği Kur'an ve sünnette bir acizlik olabilir mi? dikkat et lafızlarına bak bunları yakalaman lazım şimdi bak aklın acizliğini ispatladık mı akideli bazı mevzularda aşk olsun. peki Allah'ın kitabında kelamında ve Resulünün sünnetinde bir acizlik olabilir mi? olamaz peki acizlik olmayan şey kendisinde acizlik bulunan akıl kendisinde acizlik bulunmayan Kur'an ve sünnete nasıl mukaddem olabilir? nasıl önüne alabilir? şimdi normal sosyal hayatta düşün ya en basit olarak bir aciz olan herhangi bir şey aciz da nasıl üstün olabilir? Allah bile Kur'an'da bunu örnek vermiyor görenle görmeyen bir olur mu? Ha? Bak şimdi o zaman bu Allah'ın kitabında da bu kayda belli hiçbir zaman aciz ve aciz olmayan eşittir aciz olmayan acizden daha üstün bunun Kur'an'da da örneği var normal bu fıtratta da bu böyledir zaten bunun hiçbir akıl ehli bunu inkar etmiş tamam mı? Allah bile bunun örneğini veriyor Kur'an'da görenle görmeyen bir olur mu? tamam mı? şimdi o zaman şu kaydı ispatladık her zaman aciz olmayan veya kamil olan veya kendisinde eksiklik bulunmayan her ne vasfın veya sonra kendisinde acizlik bulunan veya eksiklik bulunan veya kemaliyeti bitmiş olan şeyden daha üstündür her zaman durum böyle olunca soruyor şimdi akılda eksiklik var mı? var kemaliyetinden gitmiş mi? olgunluğundan gitmiş peki diyene derdik ki o zaman bize yani ruhu anlat mesela anlatamayacak bize şu an cennetteki şeyleri anlat Allah bile Kur'an'da ne diyor onlara diyor hiçbir gözün görmediği şeyler gizlenmiştir diyor cennette saklanmıştır onlar için tamam bak şimdi o zaman Kur'an ve, Kur ve sünnette şu ispat var cennette bazı şeyler var ki mahiyetini anlayamıyoruz eğer akılda acizlik ya insanlara sorar şimdi şimdi, şimdi bunu akıllı bir insan söylemez ancak bunu inatkar bir insan söyler inatkar insana da sorarsın cennette bazı nimetler varmış nedir o hiç nasıl dönmeden anlatmasın ruhu anlatacak tamam mı mesela bahşedilecek olan bahşedilecek olan inşallah huylerin mahiyetini tamam mı hakiki mahiyetini anlatmayacak değil mi doğan güneşin de mahvetinde bunlar kadar eksik Şimdi o zaman aklın aciz olduğu ispatlandı mı? Peki bizi tamam anlattık şimdi akıl aciz Peki Kur'an sünnette bir acizlik olabilir mi? Allah Kur'an'da diyor ki Allah'tan daha güzel sözü kim olabilir? doğru mu? Ha, o zaman Allah'ın bütün ondan sonra e, Allah'ın e, Allah'ın kelamının e, kamil olduğunda hiçbir Müslümanın hangi fırka olursa olsun e, bir itirazı var mı? O zaman Kur'an'da bir alimlik eksiklik yok sünnete gelin Nebi ne bir öteki cami ölçelim ben cami ölçelim dedim cami ölçelim ne demek kısaca anlatayım kısaca derken e, böyle hmm, şey manası çok be, güçlü bir belagat verildi az şöyle çok şey katledildi kelamında hiçbir eksiklik yoktur bu şimdi o zaman sünnette de bir eksiklik yok Kur'an'da da bir eksiklik o zaman sünnette ve Kur'an'da ne azlık var ne kemaliyetten bir şey gitmiş ne de eksiklik var akılda bunlar var mı? var peki kendisinde kem, kendisinde kemaliyet bulunmayan kendisinde eksiklik bulunan ve kendisinde azlık bulunan nasıl olur da içinde kemaliyet bulunmayan içinde naks bulunmayan şey içinde kemaliyet bulunan içinde naks bulunmayan ve içinde acizlik bulunmayan şeyden önce almış çünkü bunlar diyor ki mesela münteziler ya günümüzde mesela çıkan bazı mesela ee, bazı cemaatlerin sapık liderleri ne diyorlar diyorlar ki eğer bizim aklımız ya daha bir tabirle bunların en başlarına gelen fakretten vardı إذا تعارض القواطع العقلية مع القواطع النقلية تقدمت القواطع العقلية على القواطع النقلية بعد بتريد على الأخوة ما يكمل ne diyor? Diyorlar ki işte kat'i, akıl nakil ile çalışırsa akıl nakle mukaddemdir öne alınır yani bizim aklımız Kur'an'daki herhangi bir ayetle çalışırsın yani ayet beyaz diyor senin aklın siyah burada akıl alır şimdi biz demin ki verdiğimiz e, akıl ehlinin ittifakıyla olduk Kur'an sünnetten örneklerle şunu anladık ki akılda acizlik var şeyde Kur'an sünnette acizlik yok akılda eksiklik var Kur'an sünnette eksiklik yok aklın kemaliyeti gitmiş ama Kur'an sünnette kemaliyet mevcut peki kendisinde bu tür eksik sıfatların bulunduğu bir varlık nasıl olur da kendisinde bu tür eksikliklerin bulunmadığı bir şeyden önce gelir bu bir kere sizin aklınıza karşı akıl bile aklan bile bunu öne alsanız aklı bile kullansanız aklınızı kabul etmemeniz lazım bak şimdi dolayı bunlar biz aklınız aklen düşünseniz bile aklen bile siz aklı öne almanız lazım bak buraya iyi dinle bu iyi dinle önemli eğer siz akla bu kadar önem veriyorsanız akıl bizim söylediğimizi teyit ediyor çünkü söylediğimizi çünkü neden sizin de aklınız ve bizim de aklımız biliyor ki hepimizin aklı aciz ama Kur'an sünnet aciz hepimizin aklı eksik ama Kur'an sünnet eksik hepimizin aklı da kemaliyet yok ama Kur'an sünnette kemaliyet var işte durum böyle olunca durum böyle olunca biz anlıyoruz ki bunların bu söylediği ortaya koydukları kaydı ki bunların en başında Fakrettin Razi en başında onlardan bir tanesi Fakrettin Razi eşari alimlerindendir bu gelir İbn-i Teymiye ona e, akıl ve nakil çatışması Türkçe çevrildi de o akıl nakil çatışması bir dair ama böyle bir kısım yargılanmış o aslında akıl ve nakil çatışması vardı İbn-i Teymiye'nin 11 cilt sadece akıl ve nakil çatışmasının 11 cilt burada Fahrettin Nazlı ve onun, onun etrafında ve onun gibi düşünen herkesi tabiri caizse çizmiştir İbn-i Teymiye'nin tamam mı? Çağrı ve akıl ve nakil çatışması itibariyle 11. bazı baskılarında 9. baskıyı da tamam mı? Ala kulli hal o zaman mevzumuza dönecek olursak başa diyoruz ki Kur'an aklı ölmüştür Nebi Kafelem de aklı ölmüştür hatta Kur'an ve sünnetin muhatap olmamız için akıl çarp koşulmuştur Mecnun'a Mecnun'un bir muhatabiyeti yoktur bu kadar önemli ama buna rağmen ne diyoruz akıl aciz olduğu için aklın belli bir sınırı olduğu için hiçbir zaman akıl sınırı olmayan bir şey ne? mukaddem olamaz önüne geçilmiş tamam mı? o yüzden anlayabildiğiniz gibi yani bak aksideyin o kadar çok mevzu var ki mesela müstakil olarak akıl onu anlayamaz en basit örneğinden yani yani akıl istediği kadar düşünsün ruhu nasıl anlayacak mesela bulunan ruhu nasıl idrak edecek mahiyetini değil mi? mahiyetini yani e, insanlara çok zordur mı? tamam mı? ruhun mahiyetini tabir etsinler çünkü neden? bir şeyin mahiyetini anlamak için mesela üç yol lazımdır çok önemli bunun için sıfat mevzularında ve diğer birçok e, akidenin mevzularında bu kullanılır bir şeyi anlamak için üç yol vardır bu üç yoldan herhangi bir tanesi kapanırsa onu anlamak imkansız olur pardon öyle söylemeyeyim şöyle diyorum bir şeyi anlamak için ancak zikredeceğimiz üç şeyden bir tanesinin hasıl olması lazım aksi halde üçünün kapanmasıyla tamamıyla kapanmış olur bir ve o şeyi bir bizzat göreceksin değil mi? Ve o şey bizzat verir ya da o şeyden pardon ya o şeyi bizzat göreceğim ya da o şeyin bir benzerinin ismini göreceğim tamam ya da o şey hakkında sana sabit bir haber gelecek şimdi akidevi mevzulardan birçoğu bize gaybi olduğu için bunun için çok önemli çünkü biz ileriki derslerimizde e, ee, gelecek mesela İslam akidesinin özellikleri nelerdir mesela bunlardan bir tanesi gaybi olması İslam akidesi şimdi gaybi olunca İslam akidesindeki bir sürü mevzu mesela ahiretle alakalı mevzular Allah'ın sıfatlarıyla alakalı mevzular cennet cehennemle alakalı mevzuların bir çoğu bize ne? gaybi gaybi olunca bu üç yolda kapanıyor bak şimdi örnek mesela en basından şimdi ruh ruhu örnek verelim bak şimdi ruhun mahiyeti tamam mı örnek verelim şimdi e, bu üç şeyi tatbik edelim üç kaydedelim şimdi ruhu gördük mü görmedik geç bilemeyeceğiz peki ikinci bir kapıya gidiyoruz şimdi ruhun bir benzerini göre benzeri var mı göreceğimiz ki ruhu anlayalım bu kapıda kapandı peki ruhun mahiyeti hakkında bize sadık bir haber var mı sadık haberden de maksat yalan olmayacak haber bu da Allah'ın kitabı resim sünneti var mı otomatikman kapılar kapandı tamam mı o yüzden diyoruz ki aklın naklin önüne geçirilmesini söylemek en büyük akılsızlıktır bak şimdi bu aklı kullananlara söylüyoruz diyoruz ki siz eğer aklı kullanıyorsanız ve bu sonuca varıyorsunuz, varıyorsanız en akılsız insan sizsiniz neden? çünkü aklın nakilden önce gel, geleceğini ve aklın akıl nasıl çalışırsa aklın öne alınacağını söyleyen insanlar en akılsız insanlardır ee, hakikaten işi düşünüyorum tamam mı? çünkü sözde Allah Azze ve Celle'nin sıfatları nasıl bileceksin akıllı hadi Allah sana bildirmeseydin nereden anlayacaksın elinin olduğunu Allah sana bildirmeseydin nereden anlayacaksın parmağının olduğunu parmaklarının olduğunu Allah sana söylemeseydin nereden bileceksin Celle Celle cehennemde bizim Allah'ın nereden anlıyorsun çünkü bak bu bir kaydadır alimler konu koyuyorlar ki diyorlar ki ennel ilme bi keyfiyeti sıfat ve selbimu el ilme bi keyfiyeti çok önemli bir şey mesela bunu genelde Allah'a ve isim sıfatları hakkında söylerler tamam mı derler ki mesela bir, bir sıfatın keyfiyetini bilmek ancak o sıfatla sıfatlananın sıfatlanan, sıfatlananın e, keyfiyetini bilmekle gerçekleşilir bir sıfatı tekrarlıyorum bu çok önemli herhangi bir sıfatı şey herhangi bir sıfatı pardon belli bir sıfatı bilmek bir sıfatı bilmek ancak o sıfatla sıfatlanan mevsufun keyfiyetini minnet eder mesela senin benim elimin nasıl olduğunu bilmem şimdi tahmin edebilirsin dersin ki işte e, Yılmaz'ın eli dersin ki beş parmak böyle bir tahmin edebilirsin ama bu doğru olabilir mi? belki korkmuştur değil mi? dört parmaktır belki Allah dört parmak yaratmıştır mesela ben şimdi düşünsem desem ki ee, işte Yılmaz'ın gözleri var siyah düşünebilirim belki değil mi? ama da yeşildir belki değil mi? E şimdi durum böyle olunca herhangi bir sıfatı bilmek ancak o sıfatla sıfatlanan o kişiyi keyfiyetini bilmekle gerçekleşebilir sen benim keyfiyetimi bilemezsen benim sıfatımı bilemezsin tamam mı? bak şimdi Mostraş dinle bak şimdi Mostraş'ın sıfatlarını anlat bakayım bana Mostraş diye bir şey yok salladım mı? o Salladım öyle bir şey yok ki Bak bilmediğin şeyin keyfiyetini anlayamazsın Şey sıfatlarını anlayamazsın ama de, sen deseydin ki mesela Mosras atıyorum mesela ee, daha önce belgeselde izlediğim bir hayvan için sallıyor mesela tamam mı? o zaman onu keyfiyetini anlatırdım kaba olarak muhtab olan yani alışıla gelmiş olan tamam mı? sıfatlarını anlatabilirdim tamam mı? ama senin böyle bir kişinin veya şahsın varlığının keyfiyetini bilmemen sıfatının da e, sıfatını da bilmeni otomatikmen engelli bu böyle olunca bir birçok akidevi mevzunun keyfiyetini bilmiyoruz ki şey akidevi e, mevzular içindeki bazı varlıkların keyfiyetini bilmiyoruz ki onlara ait olan sıfatları bahsedelim o yüzden diyor ki aklın makineden önce göreceğini söyleyen en büyük akıntını yapmış olur o yüzden bundan dolayı diyoruz ki bundan dolayı diyoruz ki akıl her zaman şer'i olan açık olan bu naslara teslim olmak yani akıldan talep edilir tamam mı? İster takibini anlamasın ister tadındaki hikmeti idrak edemesin çünkü bazı mevzalarda hikmeti idrak edilendir Allah böyle hikmetini söylemiştir bazıları da vardır hikmeti belli değildir hikmeti belli değildir otomatikman hikmeti ister belli olsun ister olmasın akla düşen akıldan istenin buna teslim olmaktır ve buna iman etmektir kabul etmektir Şimdi en önemli e, akılla nakil çatışması e, ile alakalı en önemli şeylerden bir tanesi için maalesef ve maalesef bu birçok kardeşler tarafından dahil. e, şöyle söyleyeyim birçok kardeşler tarafından dahil. bir kısmı bunların bir kısmı hiç e, anlayamamış tamamıyla yanlış biliyor bazı kısmı eksik en önemli mevzulardan bir hata edilmiş diyor ki bak şimdi biz de bu tabirleri kullandık ama onların diliyle bir de diliyle kullandık o yüzden akıl ve nakil çatışması yoksa akıl ve nakil çatışması diye bir şey yoktur biz onların tabirlerini kullandığımız için söyledik ancak nispi olarak akıl ve nakil çatışması vardır bak nasıl olma dikkat et bak şimdi nispi olarak akıl ve nakil çatışması vardır gerçekte mutlak olarak külli olarak yoktur hiçbir zaman akıl ve nakil o yüzden bak şimdi şöyle bir soru atıyoruz o soruya cevap verebiliriz soru diyoruz ki bak şimdi şimdi sana soru sorayım sen tatbiki olarak tamam yapmaya çalış şimdi akıl ve nakil çatışır mı? peki sen çatışmış olarak bak şimdi tamam mı? cümletini söylemeseydin şimdi sen çalışır diyeceksin şimdi bak akıl yönetimi Allah kulluha böyle diyeceksen şey maşallah yani. şimdi akıl yönetimi çalışırsa baksın bu senin elinde var şimdi bana ee, nakille çalışan bir tane örnek verebilir misin? aklın nakille çalıştığı bir tane dini örnek verebildiğin için veremezsen o batıl o zaman bak verirsen gel konuşalım onu ama akıl ile naklin çatışacağını örnek veremiyorsan o zaman otomatikmen akıl ile nakil çatışır teorisi var böyle bir teori yok akıl ile nakil hiçbir zaman çatışmaz yani akıl Kur'an sünnetle çalışmak nasıl Allah diyecek ki düşünmüyorsunuz akıl etmiyorsunuz biz bu Kur'an'ı indirdik siz de akıl edesiniz diye anlayasınız diye fehmedesiniz diye e Allah böyle diyecek ondan sonra e, Kur'an gelsin Kur'an ve sünnet akılla çalışsın bu nasıl olacak böyle bir şey hafta tabi yani böyle bir bu müstahil bak bu neye benzer şimdi e, mantıkta mantık ilminde çeşitli terimler vardır şimdi sahih olan terimleri de vardır mantık ilminin batıl olan terimleri de vardır sahih olan zaten dine muvafaka eden şeydir biz ona mantık ilminde denince de bu dinin kendisi olur zaten şimdi bu terimlerden bir tanesi mesela mümteniat veya müstahilat diyorlar mesela imkansızlıklar mesela ne gibi bak şimdi e, bir şey aynı anda hem siyah aynı anda arada zerre kadar bir zaman farkı olmanın aynı anda hem siyah hem beyaz olabilir mi? bak külliyen diyoruz bir kısmı beyaz bir kısmı siyah demiyoruz tamamı aynı anda hem siyah hem beyaz olabilir mi? olamaz işte böyle bir tür şeyler veya bir şey aynı anda var veya yok olabilir mi? bu türlü, şey, bu türlü olaylara müstahilat demiş tamam mı? müstahilatlar demek imkansızlıklar işte akılın ve nakilin çalışması da müstahilatlardandır tamam mı? Çünkü Allah diyecek ki bu Kur'an'ı indirdik ki anlayasınız diyor e bizim anlayamadığımız bir şey ve Allah bize nasıl hitap edecek ve haşa Allah'ın kelamında eksiklik var ya da başka bir çürüz var veya biz anlayamıyoruz bu ayet. yani o zaman diyoruz ki bak o zaman anlatıyoruz diyoruz ki soru soruyoruz şimdi akıl ve nakil çalışır cevap hiçbir zaman sarih olan akıl ile bak ibareler dikkat çünkü bu ibareler selef alimlerinin ünlü olan akide kitaplarında geçer ve kelam ehlinin felsefe ehlinin de kitaplarında bu geçer bu ilmi terimleri anlamazsan bu kitapları anlayamazsın tamam mı? anlayamadığın zaman da içindeki mevzuyu çözemezsin tamam mı? ve ehl sünnetin bazı akidelerini difa etme adına savunma adına bazı ilmi terimler var onları fıkh etmek zorundasın tamam mı? bak şimdi sarih akıl ile sahih nakil çatışmaz sahih bak şimdi sahih akıl ile sarih nakıl nakil çalışması sarih akıl ne demek yani hevadan şüphelerden salim olmuş arınmış selamete ermiş akıl yani kendisinde hiçbir eksikliğin bulunmadı, kamil olan kendisinde hiçbir şüphenin arız olmadığı kendisinde hiçbir, kendisinde hiçbir şüphenin sunulmadığı açık bir akıl ile tamam mı sarih nakil ile şey sahih nakil ile çalışmaz sarih akıl sahih nakil ile yani sahih nakil ne Kur'an hepsi sahih sünnetten de şimdi. o yüzden nakile sahih ismini verdik akıla sarih ismini verdik tekrarlıyorum sarih akıl ile sarih akıl ne? şüphelerden alınmış, şubuhatlardan alınmış eksik, e, e, arızı müşkilatlardan alınmış akıl tamam mı? sarih akıl diyelim açık akıl Sahih yakından da kalktığımız Kur'an'ın sünnet adı altında da sayı olan sünnettir tamam mı? Hiçbir zaman bak şimdi hiçbir zaman çalışmaz. bunların çatıştığını söylememiz bir şeyin aynı anda hem siyah hem de beyaz olur denince hem aynı anda hem siyah hem de beyaz olur olabilir dememiz aynı şeydir neden? çünkü iki şey açıksa iki şey netse iki şey tarifse iki şey e, eksikliklerden münezzehse eksikliklerden münezzeh olan şey nasıl birbiriyle çalışır? çünkü aksi halde birbiriyle çatışırsa birisi birisinden üstün olmak zorunda değil mi o zaman üstün olmayan o hangi hangisi olursa olsun şemaliyeti gitmiş oldu bunu Kur'an için de dersen sinirli gitmiş olur akıl için dersen sarıklı gitmiş olur o zaman ona sahih akıl ile e, şey sahih akıl ile sahih nakılın çalışması denmez ne demek? İki, iki e, şeyden bir tanesi söylenir ya sahih olmayan şey sarık olmayan akıl ile sahih naklin çalışması denir ya da sarık olan aklın zayıf olan nakille çalışması denir neden? Çünkü eğer senin aklın Kur'an ve sünnetten herhangi bir şeyi anlamıyorsa bak şimdi idrak edemiyorsa veya zıttını almıyorsa senin aklın buna aklın ve nakil çatışması denmez senin aklın ve nakil çatışması denir tamam mı yakaladın mı olayı eğer senin aklın eğer senin aklın Kur'an ve sünnetten herhangi bir şeyi idrak edemiyorsan bunun ismine akıl ile veya sahih, sarıf akıl ile sahih nakli çalışması denmez Gökçe Hanım'ın aklıyla mesela Allah'ın kelamının çalışması denir veya Resul'ün sünnetinin çalışması denir naklin çalışması denir veya senin aklın fıtrat denmekse ama buna rağmen dinde fıtri bir meseleyi e, nakillerde gelen fıkhi bir fıkhi görünen bir meseleyi anlamıyorsan o zaman bu karış akıl ile sahih naklin çatışması denmez bilakis sarih akıl ile uydurma naklin çatışması denir o zaman akıl ile nakil çatışıyorsa iki ihtimalden bir ihtimalde vardır bir ya senin aklında bir o an bir eksiklik vardır anlamama durumu vardır o zaman onun ismine ne denir ne denir bana bakıyorsun ne denir en son rızası ne demek eğer tekrarlıyorum senin aklın bak şimdi şu an sen tuttuğun Kur'an'dan ve sünnetten bir nasıl okudun burada eğer senin aklın nasille çatışırsa bunun içine sarih nakil ile şey sarih akıl ile sahih nakilin çatışması denir değil mi? Heh, aferin hayır diyeceksin evet senin anlamamanın beraber hayır çok iyi ne denir buna biliyor musun? Gökçenin sarih olmayan aklıyla sahih aklını çalışmak denir. Şimdi tarihten bakıyoruz. Diyelim ki sen çok iyi bir ilim talebesisin. Tamam mı? Ve e, fıtri bir ortamda yaşadın. Hiçbir şüphelerin, direktörün şüphesi olmayan şey tamam mı? Fıtri bir ortamda yaşadın şüphelerin olmadı. Ama Dediğinde de birçok mevzu biliyorsun tamam mı akide üzerine Ama öyle bir nas geliyor ki senin aklın bunu imkansızlaştırıyor Ve önceki dini bilgilerin de bunu imkansız gibi görüyor Bak buna ne denir? Ee, sarih hakkı ile bir tane Sarih hakkı ile sahih naklin çatışması demek değil mi? Hayır çok şey Ne demek bunu söyle bakayım Sarih hakkında uygulamasın Çalışması demiş Tamam mı? Neden? Çünkü eğer iki şey kat'i ise bak şimdi Fahrettin Razi'nin akıllılık yapıp da bu noktadaki akılsızlığıdır şimdi Fahrettin Razi diyor ki İzâ İzâ kavâ kavâti el akliye Ma'al kavâti el nakliye مع kavâti el akliye Alâ kavâti el nakliye Alâ kavâti el nakliye diyor ki kat'i akıl kat'i delille çatışırsa kat'i akıl kesin kat'i kesin yani diyor ki kat'i yani kesin güçlü e, tam tamam mı tip manaları kat'i akıl ile diyor ki e, kat'i nasıl çatışırsa kat'i akıl kat'i nakle mukaddemdir öne almış şimdi bu bir kere cümle olarak olsaydı bu bir, bir şey aynı anda var veya yok demek gibidir var ve yok demek gibidir sen ikisine katli diyorsan katli olan şey birbirine zıt olur mu? Mesela peygamberlerin daveti tatlidir değil mi Allah katında? Peki iki peygamberin daveti birbirine zıt olur mu açıdır? Tehlikte. Fakat bu atma fi kul ümmetin rasulen en yalabullah ve üstünü zıttan. Biz her ümmete bir rasul gönderdik. Allah'a ibadetin tavuktan sakınındır. Tamam mı? Yani bütün rasullerin davası katli olunca bu katli birbirine çatışabilir mi? Dünyadaki bütün olaylardan öldür. Tamam mı? kat'i bir şeyin çatışması bir şey aynı anda var veya yok demek gibidir çünkü kat'i şeylerin çatışması imkansız biraz imkansız akla böyle bir şey gelemez çünkü aksi halde bunların ismine kat'i denmez birisi kat'i olur birisi kat'i olmaz aksi böyle tamam mı? o yüzden bu cümle payların var mı cümle olarak olsaydı ha cümle olarak mantıklı insanların cümle olarak olsaydı o yüzden biz en büyük hatamız insanları devamlı şunu söylüyoruz yoksa akıl ve nasıl çalışırsa aklı, e, nakli öne alınır bu yanlış bir cümle Do yani bir noktada doğru ama eksik bir cümle o, çünkü insanlar ne anlıyor demek ki bu dinde akla ters olan şeyler olabilir akla ters olan şeyler vardır tamam mı? Akla ters olan şeyler işte biz bu akla ters olan şeyler olduğu zaman biz buna nakli alırız değil mi? İnsanlara da şunu anlatmamız lazım bu din akla ters düşmeyen bir din Allah bize e, tabi lafı akılsız bir din yollama aklı idrak etmiyor neden mesela birçok mevzu var değil mi sen okuyorsun Kur'an sünnetten idrak edemiyorsun anlayamıyorsun ama bak bir alim geliyor ama onu çözebiliyor anlayabiliyor değil mi? anlayabiliyor değil mi? biz şimdi ruhun mahiyetini e, bilmiyoruz hakkını buna almaz değil mi? ama görseydik alırdık şu an cennetteki bazı nimetleri bilmiyoruz bilseydik aklımız onu idrak ederdi anladın mı? bizim o an aklımızın idrak edememesi bizim aklımızın eksikliğinden kaynaklanıyor sarı akılda böyle bir şey yoktur Tabi akılda böyle bir şey yoktur. O yüzden hiçbir zaman sarı akıl ile sahih nakli çalışmaz. Eğer çalışırsa bu da sarı akıl ile sahih nakli çalışması denmez. Ya e, sa sarı olmayan akıl uydurulması aklın sahih nakille çalışması veya sarı olan aklın uydurma nakille e, sahih olmayan nakille çalışması. Tamam mı? Bunu anladık inşallah. çünkü hiçbir zaman Kur'an yani hiçbir zaman e, sarı, sarı olan akıl bir batıl bir şey anlamaz bak şimdi sarı olan akıl batıl bir şey anlamaz şimdi Kur'an sünnetle icmada batıl var mı? yok peki senin aklın bak şimdi Kur'an sünnet icmada batıl var mı? peki senin aklın o Kur'an sünnet icmadaki herhangi bir nasıl olduğu zaman onu batıl görüyorsun senin aklın e, ne yapacağız al işte o zaman Kur'an ve sünnette icmada batıl olmayacak e, diyemeyeceğimize göre senin de aklına batıl kaydına göre o zaman burada bir işgal var ne demek demek senin aklına o zaman sarı değil sarı olsaydı alın ha, o zaman ne diyoruz ne zaman akıl ve naklinden o zaman e, pardon o zaman şöyle bir son noktayı, noktayı da noktalamamız lazım Bak, o zaman diyor ki ne zaman akıl ve nakil çatışırsa ki buna bak evi kastımda söylüyorum çünkü akıl ve nakil çatışmaz ne zaman Kur'an'ı şey nakli aklının önüne getirilir deriz ki eğer sarih eğer benim aklım Ahmet'in aklı Mehmet'in aklı nasıl çatışırsa o zaman nakille çatışırsa o zaman nakil bizim kendi akıllarımıza nedir? Mukaddemdir, öne geçilir ama buna yine tekrarlıyorum sahih nasıl ile sarı, sarı aklın çalışması denler tamam sarı olan aklın Ahmet'in aklıyla çalışması Mehmet'in aklıyla çalışması Mehmet'in ağzıyla aklıyla Ali'nin ağzıyla aklıyla çalışması denir işte o zaman zaten sen ne yapacaksın? nakli ne alacaksın o yüzden hiçbir zaman yok, ki her zaman ve her zaman herhangi bir insan, aklına nakille çalışırsa her zaman nakil akla mukaddemdir her zaman akıl nakle teslim olmak zorunda neden? Çünkü ellezine yu'minune bil gayb Akide mevzularının birçoğu da gaybdir Allah da diyor ki onlar gaybe iman ederler İman teslimiyettir Allah'u alem Sallallahu aleyhi ve sellem